Mirëmëngjes, mirëmëngjes që të gjithëve. Mirëmëngjes, mirëmëngjes dëgjues të Radio Rock. Kjo është emisioni Dita Zë Fill, zë fill edhe këtë të mërkur, mm. si gjithmonë në orën 7:30, e ka kaluar pak në fakt. 7:34, po. po. Pak fare kësaj radhe. uh, unë kërkoj ndjesë për zërin tim të ngjirur, por nuk kam Po. çfarë t'i bëj? Pse ndodh kjo? Mirë, ti Altin? Unë u palosa krevatit dhe vetëm kur më zjojnë më thonë fut një rrobë. Ah, Keni vënë re që është ngrohur koha? Po. Është bërë më më i rehatshëm mëngjesi. Më e lehtë të dalësh nga shtëpia. Sot është data 3 mars, ky është emisioni Dita Zë Fill çdo ditë. Sot është data 4 mars. Është 4 mars? Po. U, uh, 4 mars. Oh. Iku Marsi, ha? Shikon? Shumë shpejt. Kalon koha. Kalon koha thonë kur je duke ia kaluar mirë, duket sikur edhe ne po ia kalojmë mirë. Kjo është është e vërtetë. Do e nisim fuqishëm këtë mëngjes. Si qytetarë të NATO-s, si qytetarë po. po. Ë uh, ju keni përgatitur ca lajme që keni rreth 20 yeah. minuta Unë që po më tregoni lajme. Dialogin kështu me kujdes, po nuk nuk më fare. Oh, pse janë këtu? Me lajme digjitale. E po kemi hyrë plotësisht tani në në moshën e internetit. Lajmi i parë, ky është lajmi i parë apo jo? Për radhët e gjata. Hm. Procesi i aplikimit për kartat e identitetit në disa nga mini bash, mini bashkitë e kryeqytetit po shkon drejt dështimit. Ndonëse kanë kaluar 2 muaj nga fillimi i tij, radhët e gjata, puna me ritme të ulëta dhe tejzgjatja e kohës për marrjen e letërnjoftimit elektronik kanë vënë në rrezik serioz procesin e pajisjes me kartat e reja Por edhe zgjedhjet e 28 qershorit, duket mm -hmm. sikur janë vënë një çik shpejt për t'i vënë zgjedhjet në dyshim, ë. Mua më duket sikur partitë kryesore ato që marrin pjesë në zgjedhje aspak s'po i vënë në dyshim, po puna ka nisur. E një, aty do ta shikoja, ai do të ishte treguesi më i mirë nëse zgjedhjet janë në dyshim apo ndoshta flenë. Edhe ky është një rrezik që rritet i fshehur. Mm. Çfarë mendon ti? Ka mundësi që e jo, nuk flenë, janë zgjuar dhe rreziku është po aty. Është po aty. Është po aty. E njëjta situatë, por apo ndoshta është një rrezik një bekim në mallkim për disa. Mm -hmm. E njëjta situatë paraqitet edhe në sportelet e aplikimit për shpërndarjen e letërnjoftimeve elektronik në njësinë bashkiake numër 1 në kryeqytet. Të lodhur nga radhët e gjata dhe burokracitë, qytetarët akuzojnë qeverinë dhe strukturat përgjegjëse për kaosin e krijuar në sportelet e kartave elektronike të identitetit. Po bobo, sa janë sportelet e kartave elektronike të identitetit, hm? nga dy mbiemra për emër. Gjatë shumë si kështu. Prokuroria e Përgjithshme u ka dorëzuar familjarëve të viktimave të Gërdecit aktet hetimore të dosjes. Dy avokatet e familjarëve janë pritur nga hetuesit e çështjes dhe kanë marrë prej andej dokumentet që u hapin rrugën trashëgimtarëve të viktimave të Gërdecit të përpilojnë kërkesën për dëmshpërblim. Po jemi akoma në procesin e përpilimit të kërkesës për dëmshpërblim, me sa vrej unë. Pse janë vonuar kaq shumë? Te përpilimi akoma jemi. Do duhet kohë akoma sa të përpilohet gjëja, sa të sa të lexohet, sa të shkruhet. Mm. Jo, që nëse nuk bëhet, pastaj t'i hidhet faji ndoshta. Po pse, pse u desh një vit plot që këta të kenë të drejtën të përpilojnë një kërkesë për dëmshpërblim? Dhe tani s'e kanë pasur as të drejtën ta bëjnë këtë? Janë afate, janë po procedura. Po afate janë? Po? Blendi janë. Unë mbaj mend që ka pasur një reagim shumë energjik me ishte njëra nga mburrjet mbas domethënë me gjithë Paradoksin e madh që paraqet kishte një mburrje pasi ndodhi gërdeci dhe kjo ishte reagimi i shpejtë. Ëh. Mm -hmm. I qeverisë. Ëh, fol për një spin pozitiv në në lajme ato. Dy pacientë janë plagosur rëndë tek uh, ekzaminimet në pavionin infektiv të qendrës spitalore të Tiranës. U ka rënë tavani në kokë. Tavani në kokë. Është si mallkim nga Zoti tamam tani. Ata kanë vajtë se do të kenë pasur një gjë një problem Shumë të vogël, ndërkohë do të tani ke shprehje të rëntë tavani. U ka rënë tavani dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Sa mirë. Mendohet se shkaku kryesor i kësaj ngjarje janë punimet në katin e sipërm, të cilat kanë çuar në rënien e suvas. Shkon për t'u shëruar. Ëh. Edhe del gjysmë. Si je mirë tha, nuk çaloj më tha, po. Se të po, kam një problem. Nuk shoh nga syri këtej. Komisioni i Ligjeve miratoi sot në unanimitet të plot paketën për aderimin e Shqipërisë në Traktatin e Atlantikut të Veriut. E, shyqyr. Ah, Do jepni një duartrokitje apo çfarë? Pozitiv. Është ah, shumë mirë, shumë mirë. Projektligjet që përbëjnë dhe bazën ligjore dhe nënligjore për ta bërë Shqipërinë një vend të përshtatshëm si anëtar të NATO-s, u miratuan me konsensus të plot konsensus. Oho. Oh, oh. mm -hmm. Si ai nga anëtarët, si nga anëtarët e mazhorancës dhe ashtu dhe të opozitës. Ja ku është një ah. çështje ku Ë? Rrallë i shikojmë kështu kaq të lumtur. Kaq të lumtur përqafuar janë gjithmonë, janë vetëm para kamerave. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ja ti që i shikon nga afër, domethënë sa duhen. Kapsallisin si, ë? Duhen shumë. Çfarë është? Po sapo vijnë mediat nuk pozicionohen direkt për konflikt. Dashuri profesionale me sa duket. Okej, okay, mm. ja ku jemi me Zotin Altin që na ka vënë, çfarë na ke vënë të dëgjojmë? TV on the radio. TV on the radio. Age. Pak më vonë do të merremi me 50 albumet më të mira mm -hmm. të vitit 2008, sipas oh. Rolling Stones Magazine. Djema t'i shihni uh, studiot mm -hmm. e reja, aty ku do zhvendosemi janë pas të llahtarshme. ditësh, si janë shumë të rehatshme. Shumë të rehatshme. Dhe e lezetshme është. Okay. Çdo gjë aty afër. Janë me jacuzzi. Janë me jacuzzi. Do të bëjmë programin nga jacuzzi. Akustika është shumë më e mirë se sa ky studio. Është veshur tërë me sfungjer mm. të ardhur nga Italia. Në sfungjer do të mund të flemë primore. Të ardhur nga jashtë. Studioja është më intime, do e kemi uh, DJ. DJ tash po bëhet, tash i ngre një çik temperaturën DJ. Po t'isha në vend tënd do kisha vënë një këngë nga nga ai Barry White. Ëh? S'e ke në dot Barry White, po s'ka gjë Studio re Sexy thing Po e pra studio re me jacuzzi Me sfungjer Me sfungjer po. Kush do jetë është e vogël, Opa. intima Shiko si u ngroh edhe zëri Blerinës Jo me shumë ndriçim Merkuri mm -hmm. Ne të dy do jemi shumë afër DJ-it tani më Sa mirë Në atë godinë Ajo është studioja më në cep Po jo më pak e vlefshme Se çdo eh. zyrë tjetër Janë drita të ulta Postat italiane kontribuojnë për të zhvilluar sistemin postar në Shqipëri. Një marrëveshje e nënshkruar sot në Tiranë nga drejtori i përgjithshëm i Postës Shqiptare, zoti Arqile Goreja, dhe administratori i dërguar ose i deleguar i Postave Italiane Massimo Sarmi, parashikohet modernizimi i shërbimeve postare dhe financiare shqiptare, modeli i referimit do të jetë infrastruktura dhe logjistika e postave italiane. E, mandami una cartolina, e, Ah, si. Tashi do jetë. Tani s'ka më. Zoti Goreja, bravo që bën punë të paktën ndër të paktët. Aha. Që shikoj që punon realisht. Mazhoranca është tërhequr nga miratimi në kuvend i projekt ligjit për krijimin e organizimin e funksionit të agjencive në mbështetje të shoqërisë civile. Ky projekt ligj kishte për synim krijimin e një fondi të veçantë nga ana e qeverisë që do të shërbente për të mbështetur financiarisht organizatat jo fitimprurëse. Atëherë, mazhor, ky është lajm i rëndësishëm për organizatat jo fitimprurëse. Mm -hmm. Mazhoranca është tërhequr nga leji, nga krijimi i këtij ligji për financimin mm -hmm. shkurt muhabeti për t'u dhënë para organizatave jo qeveritare. Pra qeveria nuk jep asnjë lek për OJF. Mm -hmm. Kjo është çfarë po Më mirë kështu. Shumë mirë. Sepse do filloj të vendosi taksa. Vetëm dje, vetëm dje ishte shumë e bukur. Po shikoja një shkrim Është tek peshku pa ujë, vinte fa nga gazeta Libertas. Dhe thoshte, gjashtëdhjetë OJF kanë probleme me licencimin mhm. që operojnë ndërkohë në Shqipëri. Ë, uh, më duket se nëntë prej tyre kishin problem me ekzistencën. Kështu mhm. kështu citoj. A ekzistonin apo nuk ekzistonin? Ë, uh, DJ Altini na vë një çik. Një këngë ritmike. Se s'të kemi afër si në studion e vjetër, kështu që. Duhet të heqim këpucën për të arritur te ty. Dëgjo. Kjo është shumë ritmike, po është e bukur. Okej. Okay. Kjo është nga Incubus. Mm. I wish you were here. Mhm. Mm jepi, jepi. Kjo është Radio Rock. O Altin, sa herë të kanë thirrur o shpifës? Ka ndodhur ndonjëherë? Bazrege. Ëm, ti shpif. S'është akuzë e rëndë. S'më ka ndodhur asnjëherë se unë s'jam shpifës. Këtu në Shqipëri hidhet shumë, ha? Unë jam i vërtetë, te Zoti. Si flet si gjel. Ti njeriu i vërtetë i Zotit, a mund të më rregullosh pak kufjet? Po dëgjoj shumë keq. Do edhe po ti dëgjosh mirë tani. Tani jemi. Jo, një herë dëgjoj nga njëra, një herë nga tjetra dhe nuk tani më mirë. Krejt shpëtosh tjetrën. Okej, okay, sepse ka një lajm që mm. është goxha interesant sepse është ndoshta i pari i llojit të vet, pa. Po. por uh, ata që duan ta komentojnë mund të shkojnë tek peshkupauje.com dhe do ta gjejnë në krye fare atje. Mund të lini një koment në lidhje me këtë. Sipas gazetës Shekulli, zëvendëskryeministri Genc Pollo është gjobitur sot nga Gjykata e Tiranës me treqind mijë lekë të reja për shpifje ndaj botuesit të gazetës Standard, Arjan Çukaj. Gjykata ka gjobitur këtë të fundit me njëqind mijë lekë të reja për shpifje që ndodheshin në reagimin e tij ndaj Pollos. Më poshtë ka një shkrim. nga shekulli. Kështu thotë Peshku pa ujë, mund të shkoni ta lexoni atje të plotë, por ajo çfarë ka ndodhur është që megjithëse unë nuk gjej këtu, ëm um, asnjë arsye. Uh, jo, në fakt nuk nuk gjej atë cit, citimin. Ah, okay, të shpifjes. Sipas gjykatës, ministri ka përdorur fjalë të ulta dhe shpifje kundrejt sipërmarrësit. Ky është uh, në të njëjtën kohë gjykata ka gjobitur edhe botuesin Çukaj, pra me 100 mijë lekë të reja se ka shpifur uh, Kundra. Pra këta janë shpifës të ndërsjellë. Është një ndërshpifje, kjo është shpifje apo fyerje? Është po, po- fjalë të ulta dhe shpifje thotë. Unë shpresoj gjykata e di ndryshimin midis fjalëve të ulta dhe shpifjeve. Ashtu. Kështu që kujdes me fjalët që lëshon këtu kundrejt meje dhe Altinit se po. se do ta hash. Mhm. Vazhdojmë tani me mhm. gazetën prestigjioze Koha Jonë. Oh, pse e ke me ironi ti me Koha Jon? Po hiç s'e kam, s'kam gjë. Erdhi koha tënde. Erdhi koha koha ime. Thotë kryeartikulli thotë Meta, mm -hmm. Rama eja në debat. E fton. Mirë, mirë, erdhi ftesa e parë. Në duel. S'dua të them. Eja të matemi në peshëngritje. Meqë jemi sportistë të dy. Ë? Ndërkohë pak fare më poshtë me gërma të kuqe thonë ish-ushtarakët na jepni paratë dhe statusin. Këta as para as status, mm. janë lënë kështu në mëshirë të fatit. Mhm. Mm Ndërkohë kemi atë lajmin që sapo e tha Blendi, tavani në kokën e dy pacientëve, akuzat e tyre. E kanë nxjerrë jo. Po shyqyr. Shyqyr. Apo ja, u bë. Mirë, un kam një lajm tjetër në fakt, shumë larg politikës. Është politika ndaj grave, po jo politika, politika që flasim ne çdo mëngjes. Bëhet fjalë për Afganistanin, aty ku gratë kanë filluar të shiten si dele. Oh. Unë mm. lumturinë nuk e njoh si fjalë, thotë, nuk e kam ndier kurrë. Shprehet kështu Nadia, një tjetër vajzë. Do i kenë blerë sa delen. Do i kenë blerë. një tjetër vajzë nga të shumtat. Na japin qumshtin. Na japin leshin, delet. Ç'keni me delet? Na japin brirët. Po. Çfarë bëjmë me brirët? Në fund fare dhe mish. Ç'dreqin bëhet me brirët e deles, se s'e mësova unë diturinë aty, çfarë është? Me brirët e deles, po. i varen për zbukurim Kush di të na e thotë? 069 20 84 436 Mund të ndihmoni që ta, ta zbehni pak uh, ignorancën tonë Përsa i përket përdorimit të brirëve të deles Ti më thua s'e di Se të dhashë një shans, e di ti Blerina? Ja. Se të gjitha i di Ja, ja. ja. këtë nuk e di Unë e di që kalorësit e Skënderbeut Ose bishtkali. Vazhdo. Dakor. Mirë, mirë. Po këtu shiten si dele gratë. Po. Kjo është kjo është e rëndësishme. Mos bëj shaka, ëh, ne po. duhet të ngrimin protesta, për shembull, mund të dërgojmë një letër proteste qeverisë Afganistan. Së Afganistanit në këtë rast. Shikoni se çfarë ndodh, uh, kështu shprehet Nadia, pra që nuk ka qenë asnjëherë e lumtur e nuk e di, nuk e njeh lumturinë si fjalë. Ndërkohë që një tjetër vajzë, Gulsum, në moshën 8 vjeçare u grabit nga i ati, që ishte ndarë nga e ëma. Në vitin 2005, disa organizata sociale afgane as nuk mund të pohonin publikisht se qëllimi i ngritjes së tyre ishte ndihma ndaj grave të dhunuara. Hmm. Në atë periudhë, togfjalëshi të drejtat e grave ishte një koncept i panjohur në vetvete. Shiko, unë di dhe një rast tjetër, nëse mund ta ilustroj po, diçka. Ë, në Indi, që është komshi me Afganistanin dhe të ngjashme dhunime, dhunë në familje ndaj grave, dhe ishte interesante që shumë uh, aksidente në guzhinë quheshin uh, dhe ishin raste kur burri e digjte gruan. Mm -hmm. uh, domethënë si një mënyrë për ta vrarë dhe pastaj thoshin që duke gatuar plasi gazi, a ku di unë diçka e tillë, domethënë, mm. sikur s'din ta përdorin këtë. Dhe sipas BBC-s ky ishte një fenomen që fshihte në fakt uh, një një një sërë numrash, sepse qenka bërë kjo rrugë për ta vrarë gruan, Dhe nuk numërohet pastaj si, si dhunim familjar në, në ato statistika që vijnë nga këto vende. Uh mhm. -huh. E qartë. Uh... Që ka edhe me, me djegje. Më keq. Shi se çfarë ndodh? Unë më mirë pranoj të shitem si dele se sa të digjem. Është rasti i një vajze të quhen të quajtur Mariam. Mariam ishte 11 vjeç në vitin 2003, kur prindërit e detyruan me dhunë që të martohej me një 41 vjeçar. fetar. Mm. Ishte 11 vjeçe. Nusja u shit për 1200 dollarë dhe paratë u përdorën nga i ati, një i dhënë pas drogës që të paguante borxhet. Pasi familja mori lekët, Mariami nisi të jetonte me bashkëshortin dhe nënën e tij. Të dy e trajtonin si shërbëtore, madje nisën të ushtronin dhunë fizike mbi të. kur ajo nuk po mund të sillte dot në jetë një fëmijë. Pas dy vitesh të dhimbshëm abuzimesh, Mariami vendosi të largohej fshehurazi nga vendi ku e dhunonin e të kërkonte ndihmë në një stacion policie në Kabul, kryeqytetin e vendit. Deri para pak vitesh, policia afgane do ta kishte vlerësuar në thonjza guximin e Mariamit, duke e dërguar menjëherë pas hekurave të burgut me justifikim moralin tradicional që i ndalon gratë të dalin të vetme në rrugë ose do ta kishte dërguar si pako sërish në shtëpi nga kishte ardhur. Në rastin e Mariamit, policia pasi mori ankesën e saj, e dërgoi në një godinë dykatëshe në një qendër grash që para vitit 2003 ishte diçka që as nuk mund të imagjinohej. Kur Mariam mbërriti në strehën e grave afgane, gratë afgane për gratë, kështu quhet streha. Kjo, streha. Në vitin 2007 avokatët e grupit e çuan rastin e saj në gjykatë. I shoqi i Mariamit u lut për rikthimin e saj duke premtuar që nuk do të vinte më dorë ndaj së shoqes. S'e rrah më. Po. Edhe çfarë ndodh pas vitit 2001 kur iu mor pushteti talebanëve ka nisur në vend konkretizimi i nocionit të të drejtave të grave më në fund bazuar në kushtetutën e re dhe nxitur nga Ministria e Çështjeve të Grave. Ka një ministri vetëm për çështjet e Mendon ti që duhet të kishte Shqipëria një ministri për ta sjellë një çik bisedën brenda ë uh, shoqërisë tonë. Duhet të kishte një ministri për çështjen e grave këtu? Themi që rastet e grave të dhunuara, nuk e di, ndoshta Afganistani ka edhe një çik më imazh se janë edhe më të mbuluara andej këtej edhe Konsiderohen të paktën nga neve sikur janë vend më i prapambetur. Kjo kjo është për t'u vënë në dyshim ndonjëherë për këto standarde shoqërore. Edhe ajo na duhet ne, se kemi bërë ministri e VKM për gjithçka, e të fillojmë mm. të bëjmë edhe VKM për gratë. Po ja ku e ke pra, një vajzë që nuk do një ministri për çështjen e grave. Jo, po për burrat po. Për çështjen e burrave. Po? Mhm. Në vend të se... ministri plot me bilardo, me Se ja, jam shumë e lumtur që jam e lumtur që burrat jo të gjitha, se unë po bëhem kështu si po, feministe ekstreme për po, hir të rolit, po. po nuk jam në të vërtetë. Po unë them të bëhet një ministri për burrat, mm. se është burrat tanë kanë nevojë të disiplinohen me VKM. Edhe do ishte realitet. Burrat që thua burrat tanë. E burrat tanë kështu. Në përgjithësi e ka të jafë nuk, Unë nuk them shifra në radio Asnjëherë Oke, okay, mbaje kuriozitetin Altin do të kalojmë Kam një këngë këtu Nga dëgjoni Ë, uh, kush është njeriu? Prit. Kush është njeriu që dyshoni më shumë? Themi në në ku diun, uh, kujt njeriu, kush njeriu duket më i dyshimtë apo kujt i besoni më pak? Në... Nga politikanët shqiptarë, nga vendimmarrësit në përgjithësi, qoftë në opozitë, qoftë në pozitë, nuk ka rëndësi fare. Në mazhorancën. Dyshoj aq shumë te të gjithë sa nuk kam bërë asnjëherë klasifikim mendimi. Keni njeri të cilit i zini besë gjysmë fije? Jo. Jo. Asnjë. Ju nuk paskeni besë domethënë. Ë? Ta. Jeni skeptik. Okej. Okay. Kjo është këngë tamam si për juve, quhet Highly Suspicious. Është nga My Morning Jacket. Pak më vonë do flasim, siç po thoshim, për uh, grupet uh, ose 50 albumet më të mira të vitit 2008. Mm. Dhe këta kanë qenë shumë afër kreut, My Morning Jacket në vendin e katërt me albumin që quhet Evil Urges. Kjo këngë quhet Highly Suspicious. Ora është 7:56 minuta. Ju po dëgjoni Radio Rock. Moti sot do të jetë i vrenjtur, mund ta merrni çadrën me vete sepse duket sikur ndoshta do të ketë shi. Çfarë parashikimi të motit që kemi neve? Në fakt, ndoshta më i sakti se kemi të sotëm, ne kemi shikimin e motit, jo mhm, parashikimin e mhm. motit, thjesht. Po gjithë ata që kanë inat çadrat mund mos ta marrin, mund të mos bjerë. Ka mundësi edhe nuk bie, ku i di. Po, po ka mundësi bie. Ky është Parashikimi më i pasaktë. Ka mundësi të bien edhe divan sot nga gjithë ku di unë. Ndoshta. Okej, okay, kemi një gjë interesante prapë vjen nga peshkupauje.com. Ë, uh, në fakt është një intervistë që ka marrë Elona Demollari, mm -hmm. është gazetare e re tek Shekulli. Mm -hmm. Elona. Po. Edhe ka bërë intervistë me zotin Muhammed Abdurrahman, mm -hmm. që është një djalosh nga Kameruni, është futbollist me Ballshin. Me Ballshin. Po ka 3 po. vjet në Shqipëri që luan në kampionatin shqiptar. Me po. Ballshin. Luan fort tek po. Ballshi është qytetar nga Kameruni dhe Elona i ka marrë një ë ai tregon për jetën e vet në në Tiranë si një person ë i ardhur nga jashtë, afro afrikan, i racës afrikane, ta themi kështu ta themi komplet mhm. politikisht se mund kishim thënë zezak ose njeri me ngjyrë, e kupton? Po që është mirë brenda se mi i racës. Po themi i racës afrikane. Atëherë Muhamedi thotë si të duken vajzat shqiptare, të bukura, të mira ka thënë kjo po, diet. Por nevrike me djemtë shqiptarë, me sa kam parë. Ah, okay. Mm, Nevrike e shikon. Mm. Që ju ka dalë nami. Jo, ai shikon, ai i shkreti i paanshëm, e shikon, e thotë tamam gjëra. Deri në Afrikë ku ju vete nami. Okej. Dhe i pyet, e pyet përsëri. Pse nuk vjen këtu me mua? Eja, dhe më pyet ti mua se po po e bëjmë kështu, se ë, uh, si thua? Ti shko pyete Blendin. Bëj bëj si Elona, do të bëj po. si Elona, Blendi të bëj si afro afrikani. Shko çov Blendi. Çov tash. Më duhet një çik më tepër se sa rolin në fakt. Edhe me ju të huajt, okay, dëgjo pra, atëherë e pyet. Edhe me të huajt kështu janë nervoze? Me ne nuk janë kështu, janë shumë gentile. Ah. Hmm. Si sillen ato kur ju shohin? Mos e ka rritur që vlerat e vetes ky tani sa. E, tash i thot ai, disa nuk duan të flasin, ndërsa disa të tjera duan me të vërtetë të flasin, por ato kanë frikë për shkak të mentalitetit. Okej. Okay. Si thua ti? Do më shumë A do që të flasësh dhe ke frikë të flasësh? Të huajve? Futbolistëve? Jo, ah. flasim për futbolistët afrikanë. Afrikanë. Unë nuk kam ndonjë kështu interes të madh për futbolistët në përgjithësi. Po. Okej, okay, dakord. Nuk i klasifikoj fare në afrikanë okay. shqiptarë. Atëherë thot. Sa paragjykuese e keqë që jam. Ndonjëherë, kur sapo kisha ardhur, e kisha shumë të vështirë, por tani është shumë e thjeshtë. Nëse ato nuk më flasin mua, nuk më bëhet vonë, as unë nuk u flas. U flas vetë. Keni pasur ndonjë të dashur shqiptare? Më pyet. Nuk mund të them që kam pasur të dashur, por vajza. Jo, jo, ai kështu, një pyet, po shumë. vajza kam pasur ama. Okej. Okay. Vajza po. Çfarë do të thotë kjo? S'e kuptoj. Në një lidhje, unë dua të jem i lirë, domethënë dua të dal me të dashurën sa herë që unë dua. Familja e saj të jetë në dijeni dhe unë të rri rahat. Të mos ndihem i paragjykuar, pra të mos më duhet të dal i fshehur. Mhm. Mm më qartë, kanë fjetur këto vajza me ju? Edhe Lona nuk la pyetje pa bërë. Pa bërë me detaje. Ai direkt ai Lona. Kuptuar Lona. Me, I ka kështu me me imazhe me kontrast, kështu si gurë shahu. Po ti do flesh me mua, i thotë. Prit ti. Prit ti. Mos shko më larg se Elona ti. Jo, e kam thënë, po Elona. Po ato kanë fjetur me ju. Po, po ja të bëj një pyetje thotë ai. Ti do flimë. Ti. E që në nga tronë Dere se do i thosha unë një gjë, po pastaj nuk e di si shkon Po, vazhdo Atëherë thot, më qartë, kanë fjetur këto vajza me ju Vajzat që kanë qenë me mua, kanë ndenjur me mua Dhe kanë fjetur Vetëm për të provuar se si janë të huajt Apo ne, njerëzit me ngjyrë Pra, për mua, nuk ka qenë një lidhje, ka qenë thjesht miqësi. Se ç'ka thonë, namin e kemi të madh. Ore, ky po thotë unë dua një marrëdhënie më serioze se kaq thotë. Për Po, s'dua vetëm që të flenë me mua, dua edhe që të dalim, po, që të njihem me familjen e tjera e tjera. Për çfarë vajzash bëhet fjalë? Sa tendencioze. Domethënë si je njohur me to Hmm Ore se, ë? Ka vajza dhe vajza siç po thotë eh, Elona këtu. Sa për mënyrën se si i kam njohur, ka ndodhur që ato më dërgojnë numrin e celularit nëpërmjet ndonjë kamarieri dhe kam komunikuar më pas me to nëpërmjet mesazheve apo telefonatave. Ti vajza paske njohur mor djalë. Mm -hmm. Pse Altini nuk i ka njohur kurrë këto vajza? Një pyetje po, pra, tjetër për shembull është kur shkoni nëpër pabet apo lokalet e natës në Shqipëri, a kërceni me vajza shqiptare? Oh, ça pyetje. Unë kërcej nëpër pabet, por vajzat kanë frikë të më afrohen. Pse është kaq frikshme kjo Besoj që kjo ndodh pikërisht për shkak të frikës që kanë nga djemtë e pranishëm shqiptarë Ja ku është faji gjithë i Altinit Ti shpërtheve kompjuterin fare Sepse e nejse ideja është që që ka ndier ka ndier edhe racizëm herë pas here mm. Moj ti aktivistja e madhe po, pra, shoqërisë civile. Kjo vetëm e ka marrë me të qeshur. Nuk po do ta marrë seriozisht. Hajde një. Kjo është çështje. Po. Hë? Ti nuk pëlqen afrikanët, sikur këta idiotët nga nga Evropa Veriore, se me ça merren. Po jo, mua më më pëlqen, po unë kam turp pra, nuk u afroj dot. Ai vjen, ai është shumë shumë praktik. Vjen këtu, Luan këtu, bën para, do dhe nuse. Edhe s'i pëlqen që s'po gjen dot nuse se mentaliteti ynë është akoma kaq. Shiko me çfarë merren britanikët për shembull. Po, pa ha. 86 zhytës britanikë zhyten të hekurosin nën ujë. Mhm. Kjo nuk e di tash se si të hekurosësh nën ujë ideja. Ta, të, jo, hekuros, po pse duhet? Do të shkojmë në fund deri te ai. Unë shikoj, kam dhe një fotografi këtu, kam uh, një një njeri me polumbar mm. që ka edhe një Tel të verdhë atje dhe një hekur, po hekuros. Të hekurosësh nën ujë tashmë nuk është e paarritshme, por uh, zhytësit e apasionuar vunë garë për thye, u vunë në garë për të thyer rekordet e njëri tjetrit. Pas 78 zhytësish, uh, australianë, tashmë 86 zhytës britanikë, uh, po hekurosin së bashku 20 metra nën ujë për 10 minuta mhm. të plota. Hekurosja nën ujë është kryer, uh, është kthyer në një sport ekstrem në formë argëtimi dhe përdoret në shumë vende, britanikët arritën të thyenin rekordin e ri. Për herë të parë një kampionat i tillë u zhvillua në 2002-shin në Berlin dhe ai është kthyer pra në një sport në shumë kontinente nga Afrika, Evropa deri në Zelandën e Re, hekurosja nën ujë. Mm -hmm. Mua më duket si një budallallëk i plotë. Edhe mua kështu më duket sepse do ishte është thjesht një sport Pa lidhje që s'tregon asgjë. Unë po të them që europianët në përgjithësi janë të çuditshëm. Oh. Juve mund të thoni Evropa është shumë e bukur, po unë po them është është La La Land për për shumë gjëra. Mm. Të burgosurit për shembull në Gjermani kanë të drejtë të përdorin xhel, after shave, mm -hmm. krem për fytyrën dhe gjëra të ngjashme. Mm -hmm. Kështu kanë vendosur instancat më të larta të gjykatës gjermane, duke vlerësuar se kozmetika në burg nuk duhet të jetë e rezervuar vetëm për gratë. Gjykata Kushtetuese ka vendosur në favor të një të burgosuri i cili pohon se është viktimë e diskriminimit gjinor pasi nuk lejohet të blejë rregullisht produkte të bukurisë mm -hmm. në mhm. burg. Po ç'do në burg ai kush do shikoj. Po, normalisht i dashka pra i dashkan është njëri nga këta, e kupton ti? E di, di. Ashtu, është në rol ai. Sipas vendimit të gjykatës me një rregullore të tillë të burgut, shkelet barazia midis gjinive. Edhe pse një numër i vogël i meshkujve në burgje shfaqin nevojën për kozmetikë, Ato produkte në thelb nuk janë të dedikuara vetëm për gratë, kanë vlerësuar gjykatësit. Po, patjetër. Mhm. Ata kanë shtuar se Kushtetuta gjermane mbron edhe të drejtën ë pa dallime dhe pa diskriminime. Kështu, siç e kanë nisur, së shpejti për të burgosurit do të ketë edhe veshje të dizenjuara nga Armani Mm. që të mos diskriminohen. Po, pse, pse jo? E në qoftë se është rregulli, tashi ku di unë. Pse gratë kanë nga Armani në burg? Mendo të shkosh në një burg për vizitë, ku ka të burgosura që kanë xhel, gjithë produktet e bukurisë lahen, shplahen dhe vishen me Armani. Mm. Ta vizitosh. Ç'u mungon tjetër aty? Ç'u mungon, ku di unë? Altini u mungon. Ej, të pastrehët zënë konviktin, shkolla kërkon largimin. Çuditshme kjo. Mirë ata që bëjnë mësim që s'kanë ku të flenë, po dhe këtyre dhe të pastrehët u duheshin. Stafi pedagogjik dhe nxënësit e shkollës së mesme profesionale Thoma Papa Papa tre papa paska kjo Papa Papa Nano Papa Papa Nano në qytetin e Gjirokastrës kërkojnë mbështetjen. Kur thon mbiemrin aty ca njerëz hedhin valle, një valle të shkurtër kështu. Papa Papa. E kërkojnë mbështetjen e shtetit për të larguar forcërisht nga mjediset e godinës së ish konviktit të shkollës disa familje të pastreha. Se vetë s'i nxjerrin dot janë kap në thika. Okej. Okay. Do dëgjojmë një këngë tjetër tani. Shpresoj të jetë ritmike Altin. Ritmike. Çfarë le love? Pastaj, pastaj pas këngës, pas këngës. Dakor, dakor. Cila është kjo Altin? The Cranberries, Hollywood. Hollywood. Wow. Mm, po dëgjoni Radio Rock, ora është 8:09 minuta. Do të kemi një gjëegjëzë pastaj. Po, kjo është një dita zëfill për 4 marsin. E rikthehemi në studio. Sa është ora Blendi? Ora është 8:13 minuta. 8:13 minuta. Sa ka ecur 2 minuta para këtu më? 8 e çerek e kam. Mm. Më kishit postuar celularit të fundit. Aty tutje po. po kam një te Standardi te faqja 24 që i bie faqja e fundit, thotë Iran të arrestohesh për një shishe verë. Kjo është e çuditshme dhe e rrallë, duhet të thënë. Gazetarja e agjencisë amerikane është arrestuar në Iran, ajo ka njoftuar të atin gjatë një telefonate të shkurtër se ngjarja ka ndodhur pasi ka blerë një shishe verë. U, uh, ku ka blerë në tregun e zi? Shumë pije alkolike. Shiko, është tregu i zi, ha? Ky është implikimi këtu. Roxana Implikim historia. Roxana Saberi 31 vjeç, nuk është nuk është bërë më e gjallë qysh prej datës 10 shkurt. Bëri me dije i ati. Qenka zhdukur për një shishe verë. Për një shishe verë. Mm. Ankohemi ne këtu. Ka, e ka pirë këtë shishen e verës, pasaj është zhdukur, ka qenë verë shumë e mirë. Më duket mua se stisin historitë kundra Iranit, kot kështu. Dhe unë kam një gjëegjëzë që duhet ta themi. Mm -hmm. um, sa gërma ka alfabeti? Unë e kam gjetur. Ta them unë. Jo. Sa gërma ka alfabeti? 069 20 84 436. 069 20. Është një pyetje e thjeshtë dhe logjike. 436. Është e thjeshtë dhe logjike, po. Atëherë kam edhe një barcaletë fare të shkurtër për juve, se e nisët. E di që më sikur pret, e ke lexuar sa e ke qeshë. Një burrë po kërkonte një shokun e vet që e kishte emrin Nasi. Po. Dhe ishte rrugës aty dhe takon një grua dhe i thot, "Më falni, thot, kërkoj Nasin." Cili Nasi? i thot gruaja, sepse ka dy në këtë pallat. Me thënë të drejtën tha kërkoj atë Nasin që e ka gruan pak të përdalë. Ah, tha, kërkoke burrin tim. Ah, oh, bukur, bukur. E pranon edhe kjo. Unë jam. Ajo. Shikoni, e ka bërë Donna Greenwell, 53 vjeçare nga shteti i Louisianës. Kjo e ka bërë këtë gjë. Po. Kjo është akuzuar për rrëmbim personi dhe shitje të një vajze dhe të një djali të mitur, të cilët ja ka shitur një çifti uh, Romero, quhet ky çifti në shkëmbim për disa para të thata dhe një shpend ekzotik. A po paska marrë një papagall kakatu. Ekzotik duhet të thënë. Kështu lajmëron po, agjencia Associated Press. Ndryshon. Është kakatu pra, nuk është lloj lloj kështu. Ndryshon. Të bën kafe në mëngjes, hmm. e ke parasysh? Ky hekuros në nuj. Si po thonë. Ah, okej. Qëllimet e çiftit Romero kanë qenë të pamenduara, por të sinqerta. Ata në të vërtetë kanë dashur të përkujdesen për këta fëmijë dhe kanë qenë të lumtur dhe të kënaqur me të. Ata, çifti, i kanë dhënë parat Donas sepse ajo gjoja uh, i është dashur të nisë një procedurë për adoptimin e fëmijëve, ka deklaruar Keith Dupre, që është zyrtar policor nga shteti federal i Luizianës. Çifti martesor Romero, nuk e kuptoj se çifti i martuar, të martuarit Paul dhe Brandy Lynn para se të njihnin Donna Greenwell, ë uh, në gazeta kishin publikuar për shpalljen e shitjes e një papagalli të tyre me vlerë 2300 dollarë. Pra këta kanë dashur ta shesin që përpara. Dhe kur nuk ishin para të mjaftueshme për të paguar procesin e supozuar të adoptimit, Donna u kishte ofruar që t'i jepnin zogun e tyre në mënyrë që kjo ta shiste pra. Kështu ka ndodhur? Mm. Mund të shesësh një papagall të marrësh një fëmijë. Kjo ndodh edhe në shtetin e Louisianës. Dhe shesim në një Altin. Mm. E dini që një grua shqiptare kur ka pasur për të nxjerr për të lindur çun, si i thonë, ë e ka bërë këtë duke shkaktuar uljen e një avioni në fluturim. Po. Një grua shqiptare shtatzënë ka detyruar të bëjë një ulje emergjente ë uh, avionin në Zagreb të Kroacisë. Mediat kroate bëjnë jehonë këtij lajmi uh, që një avion pra është detyruar që të ulet në Zagreb për shkak se një pasagjere shqiptare në muajin e 4 të shtatzanisë u ndje keq Ah, okay. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës, para ca kohësh dhe avioni i nisur nga Tirana fluturonte drejt Trieste së Italisë. Sipas gazetës Jutarnji List, 20 vjeçarja u dërgua për kontrolle në spitalin Petrovo dhe fatmirësisht gjendja shëndetësore e saj paraqitet e mirë. Jashtë rrezikut për jetën. Si kokrra e mollës edhe fëmija, megjithatë avioni bën një ulje në Zagreb, ëh, Gruan ty si ah, gjysëm ah, italiane ah. që ajo është. E ke e ke italiane gruan i tha ta bëj puçin ta. Po. Ose mund të ketë riurt. Dhe mund të ketë një love story në të kaluara mes Brunit dhe Berlusconit. Nuk jam Bruni duket sikur tërhiqet nga njerëzit e pushtetshëm. Po, Kështu që nuk do të ishte çudi. E, kemi një këngë në fakt që dua ta vendos. Më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë. Uh, do të flasim menjëherë kur të kthehemi, se e kam bërë poz. E kam thënë disa herë dhe akoma nuk kemi arritur te kjo pjesë. 50 albumet më të mira të vitit 2008, kush kanë qenë? Në vendin e parë ka qenë pikërisht ky grup. TV on the radio, quhen. Mm -hmm. Grupi i ri janë nga Brooklyn i New Yorkut, nga lagja Brooklyn pra. Ëh, uh, Janë grup thuajse debutant, pak të njohur, TV on the radio, mm -hmm. që do të thotë televizor në radio. Kështu quhen dhe kanë me sa duket albumin më të mirë të vitit 2008. Kjo është njëra nga këngët e këtij albumi, quhet Crying. Duke qarë. I dëgjojmë një herë, pastaj flasim pak për uh, 50 albumet më të mira të këtij viti që sapo kaloi. Po dëgjoni Dita Zë Fill, programi i mëngjesit në Radio Rock E pra, ai që dëgjuat ishte TV on the Radio. Ky është albumi më i mirë. Quhet uh, Dear Science, e dashur shkencë. Është uh, quajtur albumi më i mirë i rockut për vitin. Uh, prezenton një një zhanër të ri nëse dëgjuat. Mm -hmm. Filluar të ndryshojë rocku. Mm. Quhet art rock kjo. Art rock. Mhm. Mm uh, vokalisti është Tunde Abedimpe. Mm. Nga Brooklyn i New Yorkut. Duket nga emri që është afrikan. Ëh, ndoshta si ai Muhamed uh, Abdurrahmani që kishim ne këtu. Po shi se ç'bën tjetri në në New York City, ëh. Atëherë, cila është lista e albumeve që Rolling Stone e ka vlerësuar si më të mirë të vitit 2008? Do të lexoj disa prej tyre, jo të gjithë. Në vend të parë pra është uh, TV on the Radio me Dear Science. Bob Dylan është në vend të dytë, ka nxjerrë një album të vitit që quhet Tell Tale Signs. Mm -hmm. Prapë në Science? uh, signs uh, si si sh, uh, shenja. Ah, okay, signs. Signs, po. Little Wayne ka The Charter 3 apo The Carter 3. Uh, Little Wayne është një album hip hopi ky pra, që ngjitet në vendin e katërt, John Mellencamp, Life, Death, Love and Freedom është në vendin e pestë, Santogold. E, më duket se kemi një këngë nga Santogold. Ë uh Përpiqu që Mos ndoshta ndoshta e gjen të lutem. Sepse edhe kjo është shumë e veçantë. Kjo është një artiste si unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Është Santi White. E kemi një. E kemi një? Çfarë është? Santo është kjo uh, L E S Les artistes. Po, ah, les artistes që na la français de la vie. Ah, ouais, ouais. Do ta dëgjoni këtë vajzën, ë, uh, përzien popin rrymat e rrokut të vitit 80. Ka ka ca tinguj elektronik goxha e çuditshme, por duket se si ka evoluar muzika. Në vend të shtatë është Coldplay, që ti e pëlqen. Shumë. Viva la vida me White Shadow. White Shadows. Është albumi numër 7 i vitit 2008, Viva la ah. vida. Nuk i thon pak. Pastaj miku ynë Beck, Beck po. Me Modern Guilt. Nuk e di nëse kemi nga një këngë, po sapo dëgjuam njërën nga TV on the radio. Okay. Uh, Bob Dylan kemi këngë nga Bob Dylan, por edhe ky është kjo është një seri këngësh midis vitit 1986 dhe 2000 që ka bërë përmbledhje, nuk janë këngë të reja. Lil Wayne nuk e luajmë dot se jemi në Radio Rock. Megjithatë, mund të bëjmë një Lollipop edhe kjo ishte. My Morning Jacket e kemi luajtur sot, kështu që Santogold e ka e ka radhën. Atë do të dëgjojmë. Jemi rikthyer sërisht ishte Elias Zartist Sa qef ka të mhm. E jemi rikthyer energjik se tani do lexojmë horoskopin në zinxhir Në tre gazeta të ndryshme po. Unë s'kam horoskop Horoskopi zinxhir Do, do një horoskop Mirë, mora Gjeta një horoskop dhe shpresoj të më ketë rënë mirë Sot se më okay, që rënë horoskop Vetëm ju paralajmëroj Kemi filluar që ta shikojmë se cila është gazeta që jep horoskopin më negativ Nëse do ishte një studim interesant. Jo. Standardi se sa herë që i vjen Altini, u drithëron. Ashtu. Edhe unë, edhe unë vetë kur e lexoj drithërohem. Standardi duhet t'i bëjë gjërat të duken më pozitive. Mendova që këto ka parë. E ke gabim sepse standardi pra. është brenda standardeve. Ashtu. Sot do marrim për herë të parë Koha Jonë dhe thotë horoskopi sot www.horoskopo.it. Kjo e merr nga italiani. Horoskopo. Ah, po kjo është Marsi gjithmonë është miku juaj dhe ju hmm. sjell ambicie që do të jenë shumë frutdhënëse. Bëni kujdes me xhelozinë, por edhe me shpenzimet në shtëpi. Nëse jeni duke u marrë me ristrukturimin e shtëpisë, kontrolloni faturat. Largoni nga vetja atë që bën keq. Larg nga mua. Mirë. Keqbërës. Keqbërës. Kjo ishte për Lukanin. Kalojmë tek po. Demi, sot ju do të jeni më të favorizuarit e yjeve dhe këto të fundit do t'ju ndihmojnë të realizoni çdo dëshirë tuaj. Mbajini sytë hapur dhe tregohuni të kujdesshëm sepse do t'ju dhurohen mundësi fantastike në punë dhe në dashuri. Wow. Por që t'i arrini duhet të guxoni më shumë, mos u shqetësoni për një ndodhi të papritur në shtëpi ose për një takim të parealizuar. Për një takim, domethënë mund ta Okej, okay, shumë mirë. Që mos mërzitet njeri. Një ditë për t'u kaluar vetëm me miqtë tuaj. Kjo është për binjakët. Është një ditë brilante dhe plot optimizëm tamam si ju pëlqen juve. Do të jeni gjatë gjithë ditës me humor, por mos e ekzagjeroni sidomos duke u dhënë para të panjohurve. Kujdes me këtë për Besin. Vazhdojmë me gaforrja. Hëna hëna tek demi. Si, si bën gaforrja? Hëna tek Demi, Urani dhe Saturni impenjohen shumë për t'ju dhuruar një ditë të qetë dhe konstruktive. Ftesa të papritura nga ana e miqve tuaj që e bëni mirë t'i merrni në konsideratë. Shpirti juaj është i fortë, por grykët tuaja delikate. Bëni kujdes. Fjalë vërtet. Shëndet, shëndet Blendi. Shpirti juaj është i fortë, por grykët delikate. Gryka delikate. Po, po, po. Më kujtoi një gjë. Në atë që thoshte, më kujtohet hera e parë, tha, kur vendosa ta zëvendësoj, t'i zëvendësoj gratë me alkoolin. Uh -huh. E tha, çfarë ndodhi? Ngeca në një shishe. Kalojmë tek mbreti i horoskopit, Luani. Pamë që më më Është e vërtetë që keni famën e të qenurit ambicioz dhe shumë të përqendruar në punë, por sot do të ketë më shumë gjasa që të shijoni më shumë jetën. Të takoni miq e të njohur të shtyni për më vonë angazhimet e përditshme. Uh -oh. Mund t'i flisni me zemër të hapur njeriu të zemrës, a, me zemër të hapur njeriu të zemrës për zemrën për zemrën, po. Dhe t'i thoni, dhe t'i thoni gjithçka që keni në mendje me sigurinë e plotë se do të dëgjoheni dhe kuptoheni më së miri. Horoskopi i Luanit sponsorizohet nga Shoqata e Kardiakëve Shqiptarë. Pikërisht. Atëherë, Virgjëresha. Ah, e ke ti. Kush e ka? Blendi të vijë. Kam unë pra. Sot ne kisha unë duke dhe. Ja, ja. Sot do të ndjeni një gëzim vërtet të madh. Kështu që kalojeni ditën tuaj për të arritur qëllimet tuaja. Nuk do të duhet të lodheni shumë për t'i arritur këto gjëra. Vetëm duhet të keni guxim. Shiko, horoskopi fillon. Ditë e çuditshme kjo e sotmja. Mm. Ajo vë në fushë emocione dhe tendencën për të hedhur. Kjo është peshorja, meqë ra po. fjala peshorja. Mm. Ajo vë kjo ditë të. Okej. Jepi, ti mund ta bësh, ti mund ta lexosh peshoren. Çfarë po thua Altin? Ditë Ditë e çuditshme kjo e sotmja. Ajo vë Ajo kjo dita sot vë në fushë emocionet dhe tendencën për t'u hedhur në një aventurë. Ja, futboll emocionet. Faza e parë është e shkëlqyer. Takimet do t'ju bëjnë të ha... takimet, Aha. takime që do t'ju bëjnë të... E peshorja qenka për faqen e zezë sot Altin, ta lexoj unë peshoren? E dëgjo Ja, ja, shikon Ne pse s'po, epo po lexoj unë. Një ditë që duhet t'ia dedikoni pushimit, do të keni një problem të vogël shëndetësor, por kjo kalon. Kalojeni ditën tuaj edhe në shtëpi qoftë, edhe të rrini në shtrat qoftë edhe Wow, këtë unë e kam lexuar dje. Në qoftë se nuk ndiheni mirë fizikisht. Këtë e kam lexuar para 2-3 ditësh. Ju betohem. Wow. Ata e riciklojnë këtu për t'i riciklojnë ashtu. Kalo tek akrepi aty. Te akrepi tani. Ose jo, e bëjmë kështu se unë dua që shigjetari të lexohet nga horoskopi i italianit. Mhm. Kështu që po lexojmë ne akrepin, të lexosh ti shigjetarin aty. Shumë mirë. Akrepi, dita e sotme do të jetë paksa e tensionuar, por për ju fal. Oh, shkruan çik. Dita e sotme do të jetë paksa e tensionuar për ju fal. Falë, Mërkurit, Marsit dhe Jupiterit në kundërshtim. Si duket akrepët duhet të jenë kështu tip mazokista që kërkojnë vetë. Një mesazh. Shqetësimin, mos u shqetësoni në pak kohë. ë problemet do të zhduken si një fluskë sapuni. Për momentin mos harxhoni energji të kota, mos ushqeni tensione në punë dhe mos lëndoni në asnjë mënyrë ndjeshmërinë e partnerit. Një dietë Kemi 3 ditë që punojmë nga 3 orë, 4 orë, për të zorë më shumë. Me Marsin punoni, me Marsin, me Marsin në pozicion të mirë jeni shumë energjikë dhe të mbushur me vitalitet, uh -huh. gati për t'u hedhur në impenjime dhe entuziazëm. Po, po. O burra. O burra Blerina. Ka që? Ka. Edhe ti prap Bricjap. Atëherë Ujori, sot bëjini një dhuratë vetes tuaj, nisuni diku larg me pushime. Udhëtoni kur ju pëlqen dhe këtë udhëtim bëjeni bashkë me partnerin tuaj. Keni për ta kaluar tepër mirë. Do të keni surpriza të këndshme dhe në mbrëmje do të jeni tepër romantikë ujorët. Po Bricjapin s'e lexuam? Po edhe Bricjapin e lexojmë. Po. E lexoj unë Bricjapin, hidhni mënjanë kujdesin tuaj të tepërt dhe mundohuni të rrezikoni më shumë për të arritur objektivat tuaj. Fati do të jetë plotësisht në anën tuaj, kështu që do të jetë gjynah të mos e shfrytëzoni sidomos në çështjet personale, mm. profesionale, në fakt. Më falni. Pranoni një ftesë në qoftë se jeni vetëm, mundohuni të gjallëroni më shumë marrëdhënien tuaj në qoftë se jeni në çift. Mm. Ndërkohë peshqit thotë mund të përballoni qetësisht disa çështje impenjuese ose të merrni me çështje delikate. Sot jeni precizë, konkretë dhe mbi të gjitha të sigurt në veten tuaj. Mm. Nëse keni propozime për të bërë, zgjidhni ditën e sotme. Konsultohuni me mjekun për shëndetin. Mhm. Mm Dëgjuat pra kështu leximin në zinxhir të horoskopit në tre gazeta të ndryshme, sot Shqip, Koha Jonë edhe Shekulli. Dhe gjithmonë është ndryshe nga gazeta në gazetë. Revista Mapo Politike Ekonomike Sociale Çdo të shtunë vetëm për 200 lekë Mapo Aty ku firmosin më të mirët Revista Mapo E vetmja revistë politike në vend. Radio Rock. Gaz 51. Të martë dhe të enjte, ora 22. Admirues të rokut jeni me fat. Ky është Radio Rock. njëqind e katër pikë gjashtë ton rock. Ua, po ky ishte blendi. Kush ishte Blendi mi? Mega. Hyn në ambient publik, edhe filloj dhe flas. Aha. Edhe ti. edhe përmend duhet të përmendësh dhe fjalën Radio Rock. A po e dëgjoj Radio Rock unë sot? Ua, mënyra se si e the Radio Rock gocë të njoh, ë. Po, Tek shumë, shumë bën vipin ti, ë. Po. Mm. Nuk them më përshëndetje, gëzohem që u njohëm, po po dëgjoj në Radio Rock. Jam duke dëgjuar Radio Rock. Po vetë po ju çfarë po bën. Aty pastaj. Kështu flas dhe unë rrugëve, ç'kemi si ke qenë mirë. Ti që kanë katër pikë gjashtë. Nuk ke nevojë. Mirë dita. Ti nuk ke nevojë. Unë s'kam nevojë. Tani më të kemi edhe një imazh. Shi. Aho, po to për atë. Ja reklamë të çdo. Shikoni, ë ka një ë ekspozitë të fotografisë mhm. që është duke u përgatitur tani fotografi për të rinj. Quhet ekspozita Sotiri. Po. 3 vjet mbasi është mbyllur Marubi, kjo është e vetmja ekspozitë ë ose themi konkurs i fotografisë në vend. Prandaj në qoftë se jeni mm -hmm. një djalë apo një vajzë e re, e cila merret me uh, fotografi, mund që të shikoni, të kërkoni pak më tepër informacion për të marrë pjesë në konkursin Sotiri, uh, që organizohet vit për vit pra në 25 maj është edicioni i këtij viti, jo, më falni, 23 maj, uh mhm. -huh. uh, do të zhvillohet në Korçë konkursi i fotografisë për të rinj Sotiri. Dhe kush është ky Sotiri? Thua, që i ka dhënë emrin kon, uh, konkursit. Po shikojmë pak, është Kristaq Sotiri, ka jetuar midis viteve 83 dhe 1970. Uh, dhe nga ky artist, pra nga ky fotograf, trashëgojmë një arkiv fotografik prej 15000 negativësh kryesisht janë portrete të realizuara jash uh, uh, jashtë dhe brenda studiove uh, tipike të zanatit të fotografit dhe pejsazhe që nuk shkojnë përtej Korçës dhe rrethinave e fshatrave të saj. Sotiri mbetet një fotograf lirik që re, reflekton shumë botën nga vjen mhm. Korçën civile të viteve 30. Ai u lind në Mborje të Korçës në vitin 1883 -hmm. dhe ashtu si shumë të tjerë emigroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka pasur një studio të vetën në New York deri në vitin 1919, pastaj në vitin 1922 është rikthyer rikthyer në atdhe. Mm -hmm. Në Korçë ka hapur edhe uh, studion e tij fotografike Sotiri, që e ka pasur hapur pra uh, krijimtaria e Sotirit gjithmonë është ekspozuar në formë shumë të kufizuar. Ajo ruhet në kushtet e shtëpisë ashtu siç e ka lënë Fotografi, ë, uh, më duket goxha interesante. Mm -hmm, Shumë interesante është. Ë, uh, inatin e nje për nje apo kishe një gjë ti Lorina. Jo, unë do të po. ftoja edhe një herë fotografët e rinj që të shkonin tek po. Sotiri për të marrë pjesë në konkursin e fotografisë. Mm -hmm. Më duhet në fakt gazeta Shekulli të bëj një lajmërim. Patjetër. Po, më vonë do të thotë. Do ta mbash kështu si do ta bësh tub që të flasësh fort. Inatin për njerkun e nxjerr duke i grabitur pasurinë. Sigurisht se ia ka grabitur jo gjithë pasurinë, Një katërmbëdhjetë vjeçare me inicialet MB, me banim në Elbasan, akuzohet se ka vjedhur katërqind mijë lekë, që nuk e dinë se si janë, të duhet të jenë besoj të reja, bizhuteri dhe sende me vlerë në shtëpinë e njerkut të saj, Saimir B, dyzet e katër vjeç. E çuditshme dhe kjo është arrestuar. S'i ka ecur shumë mirë vjedhja. E më mirë. Okej, kam dy lajmërime në fakt nga fusha e artit, kitarat kroate në Tiranë, sezoni koncertor ndërkombëtar i muzikës klasike klasik, sjell në Tiranë një kuartet kitarash nga Kroacia. Ditën e premte në orën nëntëmbëdhjetë e zero zero në sallën e Akademisë së Arteve do të interpretojnë katër kitaristë nga Zagrebi. Koncerti organizohet nga shoqatat kulturore Syri Blu dhe Miqtë e Muzikës. Ky edicion i nëntë i sezonit të Klasik parashikon koncerte me pjesëmarrjen e muzikantëve nga vende të ndryshme si Franca, Italia, Zvicra, Çekia, Gjermania, Shqipëria, Spanja, Rusia, Austria, Hungaria dhe Izraeli. Lajmi i dytë është Blow Up në Marubi, Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubi fton dashamirësit e kinemasë në projektimin e filmit të së enjtes. Nesër në orën 19.00, Akademia shfaq dramën aksion Blow Up të regjizorit, Blow Up. të regjizorit italian Michelangelo Antonio Antonioni, në fakt. Një fotografi, një fotografi të suksesshëm në Londër, bota një fotograf në fakt i suksesshëm në Londër, bota e cilit përbohet nga moda, muzika, marijuana dhe seksi, i duket uh, jeta e tij e mërzitshme dhe për të qarë hallin. Një ditë ai aksidentalisht filmon një vrasje, fakti që ka filmuar një vrasje nuk i bën përshtypje, deri në momentin që fillon të coptojë negativat duke zbuluar detajet të skenës. Detajet i copëson gjithnjë e më shumë derisa në fund arrin të realizojë një puzzle. Blow Up është filmi i parë që regjizori italian Antonioni ka realizuar në Britani. Interpretojnë Vanessa Redgrave, Sarah Miles, David Hemmings, John Castle, Jane Birkin, Gillian Hills dhe Peter Bowles. Filmi është prodhim i vitit 1966 dhe zgjat 106 mhm minuta. Shumë bukur, pra mund të shikoni një film falas, ë? Te Marubi, te Marubi. Duket sikur asgjë s'ka ndodhur, asgjë s'ka ndryshuar, po. akoma mund të shikohet një film falas. tek Marubi, me gjithë këtë gjullurdin e madhe. Atëherë, ç'kemi për t'u ah. thënë dëgjuesve kështu si për nga fundi i emisionit? S'kemi një amanet për ditën e sotme? Po kemi ne, kemi dhe një këngë të urtë, apo të në të çfarë? Hmm? Uh, fjalë të urtë? E po këtë unë? Na, nuk e di. Edhe fjalë në frikë, kështu? Fjalë, për po, lexoja në fakt dje një libër Edhe më bënë përshtypje dy fraza. Po, është ai më koti ku lexon libra. Po, pyesni Florin. Pyesni Florin. John Fante. Mm -hmm. E mhm. dy prej këtyre fjalive që më bënë shumë përshtypje. Domethënë se i konsumova pak me veten edhe me njerëzit e mi më të afërt, po duke qenë se edhe kjo studio është shumë e afërt për mua, po i ndaj edhe këtu. Ishin mm -hmm. uh, dy fraza që për dje, dje në fakt u bënë motoja e ditës time. Moto e ditës. A mund të bëhet motoja e dikujt tjetër? Shumë mirë, mm. kur ka një libër që bëhet moto e ditës, ë? Po. Fraza, fraza. Mm. Fraza e parë ishte fati ka ekonominë vet. Ai të jep sa herë të jep me njërën dorë, i duhet të marrë me tjetrën. Po sigurisht, e fatit, edhe fati do rrojë me diçka, se nuk më po është shumë ora-dashtë me fatin. Shumë interesante loja e fatit dhe ekonomisë. Mm -hmm. Edhe tjetër, E vetmja gjë që i mbijeton mbijetesës është arti vet. E vetmja gjë që i mbijeton mbijetesës, mbijetesës është arti vet. Wow, shumë e bukur. Me thënë që të kapërcesh këtë gjendjen e mbijetesës, kur bëhesh i egër dhe as pak artist. E, të duhet të mbijetosh kësaj për të bërë artist. Për të bërë artist. Shumë e bukur. Kur të kthehemi do të flasim pak për një sondazh të hapur tek peshkupauje.com, ka të bëjë me Ëm, uh, në fakt është çike vështirë. Unë e kam formuluar kështu. Ekziston një anëmbajtje shpeshherë e tmerrshme në mediat shqiptare. Mm -hmm. Lajmi nuk transmo, uh, transmetohet, por prodhohet apo interpretohet. Televizionet mbeten mjeti më masiv i informimit në vend, ndaj ky sondazh rreshton disa nga televizionet kryesore informative Duke mos harruar që shpesh njerëzit ndjekin ato televizione ku transmetohet versioni që preferojnë i lajmit, sondazhi rreket të zbulojë se në cilin televizion shqiptarët besojnë më tepër për t'u informuar. Vlerësimet dhe komentet tuaja janë të mirëpritura. Pra, çfarë po ndodh është e di që shumë vetë shikojnë më shumë se një televizion, por gjithsesi Në qoftë se do të zgjidhin vetëm njërin, kujt i beson më shumë? Mm -hmm. Dhe sondazhi ndodhet tek peshkupauje.com deri tani, se është hapur që në mëngjes. Top Channel me 43% të besimit të gjithë shqiptarëve ose mm -hmm. themi këtyre që kanë votuar këtu, ë 137 vota. Mm -hmm. Asnjërin nga televizionet e kanë votuar 25%, që është pak. Tetë për qind për Klan, shtatë për qind për Vizion Plus, pesë për qind për News njëzet e katër, katër për Alsat, tre për qind shikojnë Shijak Televizion, tre për qind Televizionin Shqiptar Publikun, mhm. dhe një për qind A1-shin dhe një për qind Koha Televizion. Pastaj, Mediasati dhe NTV-ja nuk marrin asnjë pikë. Asnjë përqindje. Asnjë përqindje, zero vota. Do kthehemi sërish. Shumë e çuditshme. Paska. Bravo. Mhm. Jo. Okej, do të vazhdojmë me këtë? Mm. Fat Boy Slim, mm. shumë e bukur. Praise. Praise. Po dëgjoni Radio Rock dita zë fill, ora është 8:53. E pra, për gjithë ata që akoma nuk e kanë një fëmi, ka lajme të mira në qofë se janë tipat që i duan fëmijët të parashikuar qysh për para. Me porosi. Po, e do me sy blu, apo e do... Si picat. Si picat. Be, beba taksi. Beba taksi. Të vinë vetë në shpi në fakt. Vinë vetë, pas nëntë mush, po vinë. Klinik, po. Në klinikën e Los Angeles, uh, Los Angeles, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra, Është ofruar mundësia për të prodhuar fëmijë sipas tipareve të kërkuara. Prindërit mjaftojnë të zgjedhin seksin, ngjyrën e syve dhe të flokëve. Foshnja e parë me porosi do të jetë gati në vitin dy mijë e dhjetë në Institutin e Pjellorisë që drejtohet nga mjeku Jeff Steinberg. Mjekëve do t'u mjaftojë të analizojnë vetëm një qelizë të çdo embrioni përpara se të zgjedhin atë që duhet të vendosin në mitrën e nënës. Lajmi ka shkaktuar polemika në SHBA. Realizimi i kësaj metode bazohet në një teknikë laboratorike që quhet diagnoza e para transplantimit gjenetik. Mm -hmm. Dhe konsiston në një testim të qelizës në embrionin e hershëm përpara se sa të vendoset në mitrën e nënës. Po. Pra në qoftë se qeliza ka ato pjesë të kodit që duhen për të dhënë ngjyrën e syve blu, gjatësinë, kaq ku di unë tash. Një zhvillohet. Po. Në këtë mënyrë jo vetëm që seleksionohet embrioni më i shëndetshëm, por mjekët zgjedhin edhe një embrion me tiparet që kërkon prindi dhe skarcojnë embrionet e tjera. Shumë mirë, unë them të fillojmë të prodhojmë njerëzit seri si dikur prodhimi në seri. E bukura do jetë që prindrit ose fëmijët nuk do të ngjajnë më prindërve. Pastaj, sepse ah. e do të duan gjithë të bëjnë të bukur, ë, e kupton? Edhe prindër të shëmtuar të nxjerrin kështu yje, po që nuk kanë asnjë lidhje gati gjenetike ose të transmetuar ashtu. Unë them hajde t'i prishim edhe ato pak lidhje sociale e natyrore që na kanë mbetur. Edhe flemë mendjen. Shkon një nga Kameruni për shembull, po. bashkë me një kamerunase dhe nxjerrin një bjond suedez. Po, Është po. plotësisht e mundur. Nuk ka për të ndodhur në fakt, ka debat shumë të fortë etik në këtë mes. Mm. Është si puna e klonit. E pra ti je nga fusha e filozofisë. Po. Çfarë mendon? Dhe mm, më kujtove tani është shumë interesante se zakonisht për çështje ose për hapa të mëtejshëm të këtij lloji në shkencë, mm -hmm. në vendet perëndimore krijohen ekipe që janë ekipe shumëdisiplinore. Brenda është mjeku, është juristi, është filozofi, është psikologu, sociologu, është edhe shkencëtari i fushës teologu, uh, teologu po, dhe mm. krijohen ekipe të cilat bëjnë një lloj ekzaminimi të le të themi të pasojave etike ose të zbatimit ose parimeve etike nga nis kjo si eksperiencë edhe çfarë ku përfundon më vonë. Po të mira ka apo vetëm pasoja? Dhe më kujtohet për shembull për eutanazinë, në Francë. Uh, një nga po, anëtarët po për okay. vdekjen e kërkuar vullnetare. Kërkuar po. vullnetare. Ëh mm -hmm. uh, në Francë është um, krijuar një ekip shumë disiplinor ku një nga anëtarët e nderuar të këtij ekipi ka qenë Paul Ricoeur. Ëh -hmm. Ricoeur njihet është filozof postmodern, është një nga le të themi një nga majat e mendimit filozofik, jo vetëm francez, po, po. botror. Sigurisht. Dhe ai ka qenë brenda brenda atij ekipit. Kështu që ë uh, dhe në Francë ka patur debate të forta dhe u vendos që eutanazia të mos pranohet. Kështu që në mos gaboj eutanazia sot është e praktikueshme në Zvicër, e di që po. Më kujtove po. Dr. Kevorkian, është doktori Kevorkian në Shtetet e Bashkuara që vuajti një dënim prej disa vjetësh, më duket se 6 apo 8 vjet diçka e tillë, mm -hmm. sepse ky ishte një mjek që praktikonte eutanazinë, ë mm -hmm. uh, euthanasia, i thonë ata, dhe kishte vrarë pacientë, do të thënë janë njerëz që gjenden në në gjendje shumë të dëshpëruar fizike, që nuk duan të jetojnë më, sepse janë në dhimbje, në vuajtje. Mm -hmm. Dhe kjo pra ngjall këtë debatin e madh uh, Që e ke të drejtën të marrësh jetën tënde apo është kjo një e drejtë që të është dhënë nga Hyu dhe vetëm ai mund ta marrë. Kjo mm. e gjitha. Okej. Okay. Kështu pra. Kështu pra, unë kam një në laborator. Po. Ëh, mhm. për të gjithë ata që jetën kanë filluar ta bëjnë kështu në në seri me porosi, me telefona, me se pizza taksi. Po, bebe taksi. Se kështu fillon, fillon pak e nga pak fillon ham vakte taksi. Me siguri kërkojnë çfarë kërkojnë. Unë kam një lajm tjetër, uh -huh. se ne kujtuam në këtë botë me konkurrencë të ashpër edhe të fortë, Facebooku nuk do kishte konkurrentin e tij të fortë, por në fakt paskemi gabuar, është mm. Twitter. Twitter ka si simbol një zog dhe përkthehet cicëroj, është një rrjet social ku mund të dërgosh SMS, emaile dhe mesazhe në kohë rekord. Aty personat e regjistruar mund të dërgojnë mesazhe deri në 140 karaktere. Wow. Dhe gjithashtu të marrin mesazhet e përdoruesve të tjerë. Rrjeti social kështu konkuron me Facebook. Mm -hmm. Për se shërben ai, ai të lejon të dërgosh pra këto mesazhe deri në 140 karaktere, SMS, email e tjerë, të komunikosh me njerëz të tjerë. Mm. Lindi në mars të 2006-s nga shoqëria Obvious Corp, themeluesit 3 30 vjeçarë kalifornianë. Mm. Çfarë do të thotë Twitter? Do të thotë cicërim, ndërsa logoja e sajtit është një zog. Me një frazë të shkurtër mund të jepet një informacion i shpejtë dhe thelbësor. Mhm. Si funksionon ai? Në fillim bëhet regjistrimi që është falas, mund të publikosh mesazhin tënd duke treguar se çfarë je duke bërë në moment. Rifreskimet tregohen në profilin e përdoruesit dhe u dërgohen edhe përdoruesve të tjerë të regjistruar në rrjet. Mm. Shifrat 600% është rritur shifra e përdoruesve nga shtatori I dy mijë e shtatës në shtator të dy mijë e tetës janë pesë milion të regjistruar në nëntor, do me thënë regjistrohen rreth 5 milion anëtarë të këtij rrjeti social pikërisht në nëntor të vitit 2008. Mhm. Mm Kështu që Facebooku po, është një tjetër. Ne lexuam para disa ditësh një lajm që thoshte që Facebooku të bën ë uh, budalla, të lë të metë, mm, kështu nga po. trutë. Kështu që i shtohet edhe një tjetër Twitter. Mund të dërgoni SMS falas, kjo është ç'është Unë do e mbyll faktikisht me shkrimin e Faik Konicës, i cili është botuar 1921. U lexua dhe dje te Gaz pesënjëshi, po për gjithë ata që s'e kanë dëgjuar Gaz. Nuk arritën dot të dëgjojnë. Konica në fund, pëse jo? Mm. Po të më pyeste njeri ç' ndryshim ka në mes të popujve të egër dhe popujve të qytetëruar, Edhe po të më lutej të përgjigjesha mirë me katër a pesë fjalë, me kuptim të plotë do t'i thosha, Popujt e qytetëruar janë ata që kanë për themel Dekalogun, ose ndonjë kanun që zë vendin e Dekalogut. Popujt e egër janë ata që nuk njohin asnjë rregull të këtillë. I pesti urdhër i Dekalogut thotë, Mos vrit. Për të vënë këtë urdhër në veprim janë bërë kanunet, gjyqet, xhandarët, burgjet. Katër vegla të cilat kurrë nuk mbeten të ndryshkura, por punojnë si duhet, Janë shenjat e para të një populli të qytetëruar. Do të më presë njeri fjalën e do të më thotë, pse në Francë e në Angli, në Amerikë e tjerë, që janë pa dyshim vende të qytetëruara, nuk ka përditë vrasje, vjedhje dhe njëqind të liga të tjera. Përgjigjem. Pa dyshim ka dhe do të ketë kurdoherë. Këtë nuk e mohon njeri, por vini re një ndryshim me rëndësi shumë të madhe. Në vendet e qytetëruara, krimineli shikohet me sy të keq, si një gjë e flliqur dhe e poshtër. Secilido që i ndih policisë që ta zërë. Edhe në qoftë se keqbërësi shpëton nga të mos paturit mjaft prova, dyshimi që e rrethon arrin për të ftohur e për të larguar botën. Po është një vënd në faqe të dheut ku katilin e kanë për njeri të nderuar. Hapen që t'i bëjnë udhën kur ikën, e fshehin nga i vetëthëni gjyq, e lënë tek e vetëthëna polici të bëjë sikur e kërkon, edhe në dalë ndonjë i çmëndur për të marrë anën e kanunit e shajnë dhe e flliqin me një zell të çuditshëm. Prandaj ai vend ka fituar një famë shumë të shëmtuar në botë. Kur i dëgjohet emri në një sallon a në rrugë, njerëzve u ngjethet mishi e u vjen ndot. Në qendra diturie e shikojnë si një shpellë kafshësh të egra ku nuk është dukur kurrë ndonjë shenjë njerëzie. Në qarqet politike e diplomatike Thonë se është për të qeshur, të lihet i lirë një popull, i cili s'ka ditur gjë tjetër më tepër se dy mijë vjet veçse të derdhë gjak dhe s'njeh tjetër zanat veç vrasjes. Të tilla fjalë janë thënë mijëra herë me gojë dhe me penë. Mm. Popullin ta kupton vetë. Mund ta ndrojmë, mund të marrim një popull tjetër. Mm. Tashmë mund të rrisim një popull në laborator në epokën e internetit, kjo është plotësisht e mundur, them unë. Po. Pa, hmm? porosisim edhe popull, është vërtet. Pse jo? Pse jo? Ndrojmë popullin edhe shpëtojmë. Ndrojmë popullin. E me fjalët e Konicës e mbyllim në fakt. Mhm. Mm Ishte emisioni Dita Zë Fill, 4 mars, jemi në Radio Rock, do ridëgjohemi nesër po. në po të njëjtën orë në 7:30. Mbani këtu tek 104.6 MHz. Radio Rock është Këta që vijnë janë Keane. U, uh, pra Perfect Symmetry. Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, po dëgjoni Dita Zë Fill është programi i përditshëm në Radio Rock. Ora është 8:07 minuta. Femrat zgjodhën, zgjodhën të kishin, uh, le të themi, një grevë uh, grevë seksi me burrat e tyre. Nuk do kryenin shërbimet e tyre martesore, të paktën si si siç e kuptova unë. Duket sikur meshkujt napoletanë nuk qenkan aq të mirë në krevat për uniforma e ushtrisë gjermane ka qenë sexy, um, sepse i deri të ta bëjmë kështu, të ta bëjmë ashtu. Po ti pantallonat brenda. me çizmet, me gjata çizmet. E pa harroje pra, se s'kam më belly dance për ty. Nuk, kam më belly jo. dance për mua? Të paktën jo në Pakistan.